magandang gabi naman, Big Boy! Hindi ko na patatagalin pa, baka mamatay pa. Ito na po ang pinakahihintay natin ang nakakatawa, Kapal Lex! Kapal Lex! Palapan si Big Boy, mga kaibigan! What's up, Badla people? Palapan naman! O wala si Kap Alex. Kap, Al- Kap, Kap Alex na lang, ha? Ah, okay lang ba kayo? Magpalakpakan naman kung okay kayo! Sino inabot na ulan? Kami. Kami po. Kayo lahat, hindi ba kayo nainis sa mga reporter natin pag nagre-report, no? Ito lagi reporter na, Kanoli, bala naman sa Malabon, hanggang tuhod. Tuhod, Nino. Kung tuhod di dagulan, di okay lang. Di ba? At alam mo, ito ba problema ko pag pauwi ka? Napapansin nyo, ang hirap sumakay ng taxi. Ang hirap, ang hirap sagutin ng mga tanong ng taxi. Pumara ako sa ko, Boss, Makati lang. Sabi ng taxi driver, traffic ba doon? Sandali lang ah. hindi naman, hindi naman. Kaya dapat makakaisip kayo ng mga sagot sa mga taxi driver. Minsan umara ako, Boss, Makati! Sabi ng taxi driver, Sir, papunta ako Quezon City. Ah, ganun ba? Sige, sabay na rin ako sa inyo. Matagal na akong di nakakapunta dun eh. Di ba? Saka madalas yung mga sabi ng taxi driver, Boss, para Para! Nong, Makati! Sir, sira yung metro ko eh. Naku, tamang-tama, may extra akong metro dito! Ang pinakayo ko sa lahat, yung walang panukli. 75 yung metro ko, nagbabayad ako daan. Wala akong panukli dito eh. Huwag kayong papaya, huwag kayong maaba. Ano mo ginagawa ko? Ah, ganun ba? Wala akong panukli? Papitik na lang sa ilong. <laughs> One, two! Di ba? Para pantay-pantay. Minsan pag sumasakay sa taxi, sumasakay tuloy-tuloy, hindi na ako nagsaseta. Pumunta sa ilong, ah, gaganoon ako. Sabi ng taxi driver, saan po tayo punta? Sir, magsayta po tayo. Sir, magsayta po tayo. Ikaw, ikaw nang bahala. Ikaw naman lagi nasusunod, di ba? ano, nakasakay ng paghirap mag-bus. Ang hirap mag-bus, di ba? Sinungaling yung mga konduktor. Lagi sila nasa pinto, gito. Isa na lang, aalis na, isa na lang, aalis na. Sumakay ka, isa na lang, aalis na. Isa na... Lima sumakay, isa na lang, aalis na. Ayop ka! Anim na kami ah! Driver na lang, aalis na, driver na lang! Di ba? Ang pinakamatindi sa lahat, pag nasa bus ka, lagi ako naaawa doon sa tao nakatayo, tapos naipaglaban sa antok. So far, wala pang nananalo. Alam mo yung mga inaantok na lumalaban, matatara yung tsura na ganun yun eh. diba? At pag malapit na makatulog yun, ngingiti-ngiti na yun. Diba? Pero alam mo ba, dapat, dapat matulog lang tayo sa pagpasayro sa sakyan. Ba't tayo kailangan matulog? Dahil tayo mga Pilipino, may powers tayo. Kahit may himbing ang tulog natin, alam natin kung saan tayo bababa. Di ba? Oh, yes. Para, sakto sa bahay. Di ba? Ang hirap naman, pag sumakay ka sa Apex, Minsan may nakasabay ako sa FX, pangit babae. Pag sa sa FX, nag-makeup. Ang tindi habang gumagalaw, nagpa-plak pa ng kulay. Ang tindi! Pati yung mga katabi na make upan Pagbaba niya, pangit pa rin, pero may makeup na. Ang pinakayo ko sa lahat, yung malaking tao natutulog na antok, pupunta sa shoulder, yung gumagano sa shoulder mo, sisikuhin ko yun, tapos bumabalik. Minsan may sinigo ko, nagising sabi, pag mo ako sinisiko, huwag ka dyan sa shoulder ko, dito ka sa lap ko. Ayok ka, dito ka para tulog. Ang pinakayoko sa lahat, mag-jeep. Sino sumasakay sa jeep dito? Gusto natin ma- matipid, di ba? Pero ano nangyari? Napapamahal tayo. Bakit? Kasi may tayo. Ano nangyari? Pag may kakilala tayo, ano sasabi natin? Pare, bayad na kita. May ginawa ko noon, nakita ko yung kaibigan ko, pare bayad na kita. Lex, kasama ko yung asawa ko eh. Sige, bayad ko na rin siya. Pare kasama ko yung limang anak namin eh. Sige, bayad ko na rin sila. Pare kasama ko yung mga, ano to, family jeep? <laughs> yung driver, lolo mo? Kaya minsan sumakay ako, hindi ko naman sin. Lex, Huwag mo pansinin yan, magpapabayad na. Huwag mo pa... Lex, huwag mo pansinin. Lex, nanay mo ako. Ay, ma, sorry! <laughs> Kaya pala you look familiar, ha? At ang pinakayo ko pa sa lahat, pag napwesto ka sa gitna, ano mangyari sa'yo? Taga-abot! Taga-abot! Bayad daw, bayad daw, bayad daw, bayad daw. Bayad daw, bayad daw, bayad daw, Hold up daw, hold up daw, hold up daw. Pati hold up eh. Pa-hold up naman yung katabi mo. Di ba? Pero pinakayo ko sa lahat, yung pag taga-compute ka pa. Bayad daw, bayad daw. Yung lima dyan, senior citizen. Yung tatlo, estudyante. Yung lima ba, walang yaka! Pero ang pinaka ayoko talaga sa lahat-lahat, yung babaeng bagong ligo, mahabang buhok, sasakay, ang luwag-luwag sa tapat ko, sisiksik sa tabi ko. Sabi ko, miss, ba't ka sumisiksik dito? Ang luwag-luwag doon. Dito kasi hawi ng bangs ko eh. Mano, ha, aloe vera to. Ah. Na-hold up na ako sa jeep ng, ng iisang hold upper, tatlong beses. Huh? Iisang hold upper. Kinausap ko na ng pangatlo eh. Sabi ko, excuse me, namumukaan mo ko? Sabi sa akin hold upper, oh nga na, you look familiar ha. Ah. Sira ulo talaga. <laughs> Aka, ano pa, ito pa ha. Ah. Pag nasa-CR ako, ha? Ah, pag nasa-CR ako sa ano, nakapasok na ba sa, sa CR na yung may presyo one, yung limang piso i, isang piso Sino kaya nagka-presyo doon, no? Sino? Ba't mas mahal yung Mahal ba ang presyo ng Sige, nag-uusap-usap ko Pare, limang piso lang ang iye, sampung piso Medyo matumal ang <laughs> ngayon. Gusto ka magdala ng tatlong sako eh. Magkano benta ng tatlong sakong <laughs> dito? Saka paano pag nagbayad ka ng ano, limang sampung piso tapos tumiyebs ka, di ba? Bilang naihi ka, may sisilip pa, oy, 15 yan, 15 yan. <laughs> May, mahirap! Kaya bumili ako ng kotse. Bumili ako ng kotse, mga kaibigan. I just bought a brand new Mitsubishi 1987 Galant. Wow! Bago yung spark plug. <laughs> Pero binili ko yun dahil ang tindi ng ano nun, ng safety ha. Ah. Meron siyang airbag. Alam yung airbag? Manual nga lang. Pag nararamdaman mo ko delikado na, sasabihin ko sa anak ko, anak, hipan mo na yan. Malapit na tayo pamangga. Idamay mo na rin ako. Binili ko yung kotse na yun dahil sa apat na technologies na wala sa ibang bansa. Yung unang technology, PSS. Alam niyo ba yung PSS? Wala sa ibang bansa. Pilipinas lang yun. PSS, Power Saving System. Pag in-start mo yung kotse mo ngayon, after 3 hours, saka aandar. TDS! <laughs> Alam niyo ba yung TDS? Time Delay System. Ang tindi nun. Pag umandar ka, after 1 kilometer, kusang humihinto. Sa South Super Highway pa. ABS, pangatlo. Alam mo ABS? ABS. Advanced Braking System. Pag malapit ka na 1 kilometer, dito pa lang hini, pinipreno mo na. Tapos you pray, God help me. Advanced braking system. At finally, meron akong bagong-bagong technology, ACC. Alam niyo yung ACC? Adjustable Climate Control. It's a device. Malit na device, binili ko sa Rayon. Raon yun, kaya po. Kaya po. Malit na device yun, ha? Ang galing nun, ha? Ilagay mo yun sa kotse mo, ha? Kung anong temperature sa loob, ayun din ang temperature sa labas. Isipin nyo, no? Medyo malalalim talaga yung joke na yun, no? Diba? At tuwan-tuwa ako sa kotse ko na yun, ha? Tuwan-tuwa ako sa kotse ko na yun. Pinapalinis ko yun. Ang tindi ng... Minsan nakita ko, may 80 pesos yung ano. Pinasok ko, sabi ko, papalinis ko yung kotse ko. Sir, 300 dyan. Ha? Akala ko 80 lang. Oh, pero special care po ang gagawin namin sa kotse nyo, no? Gagamit kami ng Downy sa kabulak para maiwas namin yung kalawang. pinagas ko yan, pinagas ko yung kotse ko. Sabi ko, full tank, sabi ng mga gasoline boy. Sir, sana talaga yung ano, gasolina. Sa loob ng ano, gas tank, o ibubuhos natin sa kotse mo. Gusto sunugin eh. Tapos naglalakad ako, nakakita ko ng ano nakalagay sa sign. Nakalagay, bawal magtapo ng basura. Ano nasa ilalim? Basura. Dapat baguhin na yung pagsulat ako, babaguhin ko. Total, si Duterte na, di ba? Babaguhin ko, gagawin ko lagay. Magtapong ka ng basura dito, try mo lang may basura ka. Magtapong ka ng basura dito. Try, ay, may catch to. Kakainin ko na lang to. Maraming po salamat mga kaibigan. Ako po si Kapalek. Big Boy. Thank you.